ишүүсдэг суусан ихээр миний танд навах иш ишүүсдэг суусан гэж аюу юу юу те ишүүсдэг суусан гэж те бас хайтагаар хэлэх үү аа энэ тэр үчиг яг бараг зүгээр хоригдсон юм байсан хоригдсон юм уусан байх учраас түнтэй манай шийдсэн харин сайн тань болох те сайн тань ярианы интервьюхээр гарсан болов уу? Аа, нийтний жишээ. Ганц нийтний жишээс болохоор дараа нэр он янз бүрийн зүйл гарсан. Нэгдүгээр нь Паулус маань би бол болохгүй гэсэн. Арай эмчиш хийсэн байна. Аа, одоо өөрсдөө байсан, интернетээр өөрсдөө байсан гэхдээ Паулус маань би болох болох үед бас ингэж байсан. Тэгээд үнэн гэлээ and she's serving in substance хон байсан юм чинь орооч тэр шүү. Таны хэлчихсэн байхгүй юм яа. Тэгээд түүнээс өөр олон үйл аваад ирж байгаа болохоор энэ нь үгийгээ бас тийм угаасаа бурхан байсан. Бурхан юм шиг. Зөв ингэж өнгөрдөг. Харин нэг хүний үйл. Тодорхой хэмжээгээр Saint Madhurism, Saint Kekota, Saint Teresa of Kekota. Хэмээ Кекотагийн Teresa түүнээ түүний тушаалаар манай шийсрийн бүтээрээ ингэж манай Монгол хүмүүстэй үйлсэн. Энэ сүүлчээр олон хүмүүс мэдээс Кекотагийн Teresa-тэй сайн чадахгүй. Түүний тухай сонссон, зургийг хасан 한나님째 오월자 예비상보를준비하고 예승신 두니 투샷저 도시티 앞서는 도시가 인디리스만의 수있어를 허들린 제를 만에 모습이 모습에 보였습니다. 우리에게 어터를 뭐 힘들게 할수 있게 모습에 뭐 이게 두테이로스 대통령으로서 이날 두니, 만약 시스터나 시스터나 만약 희망하니 Şimdi 사역자 우리 사무실들에 말씀드렸고요. 뒤로 이 문해성 유로서 안에 MCC적인 어, 야라들이 어수 지고 아니 그래서 슌 말라시아 MCC적인 뒤로 순대를 미사 일곱 교수에게 말라시아 미사한테 약해서 너무 슌 너무 크다 солонгос. Тэгээд би шүн харахгүй учраас тэгээд үндэслэсэн учраас чадвараас үгүй яасан юм шүн яасан гэхээр хаах гэж хэлчихсэн. Ахаа цараас би босож тэгэхээр жадуу байж байж бисний хатар тэрчгээ уусан. Бараас босоод шүн ди хүүхд солонгос руу миний хаа өрөөний хаалхыг тогшиж надад юм тохирсныг санаад орсон. Мэдээж доор гол хаах бас цонцтой байсан байхгүй юу? Тэгээд жоом цочсон. Яасан энэ хөдөлгөөн байсан лээ. Сүнс байсан. Тэгээд бодоод тэр зүйлээ Чисэргийн ярмаг дээр мисаа хийхээр авсан. Мисаа доороо Текотагийн Тересад яг хийсэн арга юу лээ? Тийм ээ. Ийм жолооч ярьж байгаа биш. Үнэн юм байна. Шөн унтахтаа солонгосоор мөнгөлж бас юм идэхгүй байсан юм шиг байна. Ийм бүх солонгосоор ахаа цангацгийн босож босож хийгээ. Жохон байцаа хэвчээ чигээр уусан байхгүй. Ай маргааш очоод мисанд сухаар засмын хажууд яа хийж хангах вэ гэдэг үгийг англиар бичсэн. Би үүнийг хараад гайхсан байна. Тэгээд түр зүр орж чадаа гэсэн. Тэр нөгөө сайн шин ирсэн хүн хин байсан, хүүхдүүд хин байсан гэхэл аа Э Иесус надад ирсэн. Тэр тэр шин. Үндигээ чухал зүйл байгаа биш. Тэгээд аа Монгол дээр би яаж амжих хүсэл вэ? Юу хийх хүсэл вэ? Нэгээс тэрээр сайн итгэв. Иесус тэр чигээр өөрөөр шин надад ирсэн. Тэгээд би үүнээр дамжуулаад тэгээд тэрсаа хэлхүүтэй тэрсаа хэлээ. Би түүний төлхөө мэдээж түүнтэй уулз үзэв. Харин тэр ямар хүн юм бэ? Ямар хүн билээ гэхээр надад ийм туслав. Цангаас байгаа захмелэр байгаа Есүс би санаас байна гэсэнгийг Jesus надад хамжуулаад түүнтэй уулзсан хүмүүсээр дамжуулаад бусдад энэ бүх жишээгээ үзүүлээд яв. 이들과 가수주에서 좋았어. 우리에게 믿음, 사나이, 나다 장아지에 물수주면 도스만 지식 때문에 이제 집에가 분이 더 호기나 야기을 다나는 이 운이 수없은 지스 계획같은 되게 되게 계획하기 대사가 뭐 만에 다른 것들을 리스 데릴 때를 그, 대륙 당한들의 집회가 만에 시스나는 universo 안에 한국스 올스 인시 선나테 올스 만에 한수스바스 우니게 저스 저스터 디루이 자가스베 울스배토산트 히트베 비두게 저스터 우이 저스무이 우니게 토프야 디모차스 이누드 나는 요버도 쓰게 비네레 데코타 대사테 에코 대니 다나 그때 손이 Яг энэ үйл манай систер нараар хамжуулаад түүнтэй өөрчлөсөн. Түүний хайр амс зүрсэн байна. Тийм учраас Тэресад хэлэхэд таны түүний жишээгээр түүний бидэнд өгсөн жишээгээр яах үсэлээ тийм ээ та нар өөрөө авснаар тийм бусдад үзүүлэх нь тул хичээх хичээж танихгүй гэж болохгүй. Та нар дэг өчгөр яг нэг хүнээр хүн гэж томлсон. Тэр нь чухал биш. 눈의 시험을 하나님 개그타, 개인 개그타 대사한테 네, 음, 올 수도 했어. 티모치라서 인치식의 보스때 야적으로 초기리 대사를 어떻게 했다면 인본업적 단조죠. 이 미사가 내비툰 태탄이 자 죽을 만약 시스 나라 나라 단조사 올승 대사 뭉 두네 단조사 비유를 내가 올수 때 아직 믿으니 예수 надад юу тушаасан бэ гэдгийг юу үжилсэн бэ гэдгийг бодоод яг тийм байгаад бас иргэн хүмүүс байгаа хүмүүстэй уулзах